темно-сірий екран вікна, миють землю холодні роси, де вчора була весна, там сьогодні осінь. Ще тремтить на твоїх вустах та усмішка, що пахне літом, тільки осінь, мов жовтий птах, пролітає над світом. Нам ще довго чекать весни, чути вітру тривожні звуки не збуваються в осінь сни, не закінчуються розлуки. Жаль мені, жаль, очі спогадом давнім зволожені, заблудилась моя печаль посеред осені.